zazpi mila eunta zazpi pertsonek bozkatu dute internet bidez, iaz baino euneko emezortzi gehiagok eta beste mila seieun bat urbildu dira Euskal Museora azkenik sailkatu diren bosta fitxen ikustera. Arrigarria da, ze ikus minpizten duen urtero baionako bestetako fitxak eta kazetarien parte hartzea ere ze einetakoa den. Erran bezala, Mikael Baje eta Maxim Lakonben artean izan da lehian agusia eta Bajek irabazidu bozen euneko berrogoita bat bat kakots hogeita mabostarekin. Afitxa sortzerakoan zein den bere buruari egin dion lehen galdera eskatu diogu Mikael Bajeri. Ma question était de, de, de, réussir à trouver une forme qui puisse euh, réunir les gens et euh, symboliser les fêtes de Bayonne. Donc euh, garder quand même une, un aspect traditionnel tout en donnant une forme qui soit contemporaine et un peu innovante. Afitxa hortan, ze atxeman daiteken ere galdegin diogu. Qu'est-ce qu'on y retrouve On y retrouve de la joie de vivre, je pense, à travers les couleurs, de la structure à travers la forme, du jeu à travers aussi la forme d'une carte et les symboles de, des fêtes de Bayonne et de la ville de Bayonne euh, qui sont au sein de l'affiche. Bozkazaletarik irumila bosteun Euskal Herrikoak dira gazteiztik maulera eta beste mila seieun bat mundu osoan barreiatuak direnak, Dublin, Birmingham, Berlin, Shanghai edo Quebecetik bozkatu dutenak.